cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wani sihirtaccen kurege akwai wani sarki yana da wata babbar gona a bayan garinsa Wata shekara sai ya yanke shawarar cewa zai yi noman gyada a cikinta idan damuna ta faɗi. Da bazara ta yi sai ya sa aka sassaba gonar, kuma damuna na faɗuwa ya sa aka shuke masa ita da gyada. A cikin wannan gona akwai shuri, inda wani kurege ya samu mafaka har dai ya mayar da wurin gidansa. Saboda sanin haka mutanen da suka yi aiki a gonan sarki suka sanar da shi cewa tsoron da suke ji shi ne kada a yi shuka ku rege ya cinye gyaɗar sarki sai ka da baki ya ce da su ku rabu da shi na san yadda zan yi da shi bayan an kammala aikin gonar sarki wato an shuke ta ɗiyani sarki ya tura mai tsaron gonar ku kurege kuwa ya shiga tona gyaɗa kamar yadda ma'aikatar gonan nan suka hango masa mai tsaron gonan sarki bai san lokacin da kurege kan yi ta adin ba tsoron fushin sarki ya kama shi saboda haka ya ga bai sami ta zama ba sai yanke shawarar zuwa fada domin ya yi wa sarki bayani da yake sarki mutum ne mai sauƙin kai da kansa ya fito ya ce shi zai yi maganin kuregen nan da kansa sarki ya ɗauki tarkonsa ya je cikin gonar har kusa da shurin nan ya ɗana tarko ya sami wuri a wata inuwa ya zauna yana jira ya ga yadda tarko zai yi maganin kurege bayan wani ɗan lokaci kurege ya leƙo da ya ga kamar ba mai ganinsa sai ya fito don ya yi tsiyar da ya saba yana taka tarkon nan sai kuwa tarkon nan ya kama shi sarki ya je tsaya fadawa suka cafke wuyan kurege tsoron halaka ya kama kurege sarki ya dube shi ya ce tun da ka shiga hannu bari in samu wuƙa in yanka ka yau kam ka zama nama da jin haka sai tsoro ya kama kurege hantarsa ta kaɗa nan da nan sai kurege ya tuno da wata dabara sai ya ce babba mai nasara aini ba a yanka ni da wuƙa sai da karandawa ake yanka ni kurege na gama faɗar wannan magana sai ya kwanta ya yi lamo kamar ya ji rauni hakan ya sa sarki ya ajiye shi kafin yaran sarki su samo abin yankan nan kurege ya lura sarki ya mai da hankalinsa wani wuri sai ko ya zabura a guje har ya ɓace da sarki ya lura kurege ya tsere sai ya ce to shi shikenan na san yadda zan yi da wannan kuregen sarki ya koma gida ya sa aka samo masa samari majiya ƙarfi ya ɗauke su aikin tsaron gonarsa suka amince cikin murna saboda sun san cewa sarki yana da tausayin talakawarsa kuma zai kyautata musu samarin nan suka tare a gonan sarki kullum akan kai musu abinci daga gidan sarki shi kuma kurege da ya ga an turo masa askarawa ba damar yin ɓarnan da ya saba yi sai ya fara nasa shirin shirin da ya yi kuwa shine sai ya gyara garayarsa mai daɗin sauti ya fito bakin shuri ya soma kaɗa ta yana waƙa mai ɗan karen daɗi da shagaltarwa kiɗa ya ja masu tsaron gonan sarki har suka fara taka rawa suna juyi suna bin sa da waƙa suna kan haka masu kawo abinci suka isa gonar da zuwansu su ma suka kama rawa suna juyi can a gidan sarki kuma ana jira masu kai abinci su koma amma shiru jinkirinsu ya sa aka tura wasu mutanen su bi sawunsu su ma suna zuwa sai suka kama rawa sai labarin abin da sihirtaccen kuregen nan ke yi ya cika gari daga ƙarshe sarki ya sake wata dabara ya sa aka samo danko aka yi masa mutum mutumi na budurwar danko kyakkyawar gaske kuma kamar ka kira sunanta da amsa yasa aka ɗauki mutum-mutumin nan aka kai dab da shurin da kurege ya mayar gidansa da ke tsakiyar gonan gyaɗan sarki. Da safiya hantsi na yi, kurege ya fito daga cikin shuri ya nufi shan iska, sai ya ga budurwar danko, saboda kyawunta ya ɗauka mafarki yake yi. Kurege dai tun yana mamaki har ya ga gara ya taɓa yarinyan nan domin ya tabbatar da cewa da gaske ne abin da yake gani ya mika hannunsa don ya taɓa ta da farko ko tana da rai sai ya ji hannunsa ya makale ya dubi mutum mutumin nan ya ce to ke yaya kuma ko magana babu sai kurum ki riƙe ni wato baki so mu rabu ko a zaton kurege ya yi kasuwa ne sai ya miƙa ɗaya hannun nasa shi ma ya makale bai dandara ba ya kai ƙafa ƙafa ta makale ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ɓamɓare kansa daga jikin amaryar danko abu ya gagara bayan kurege ya yi mutsunniyansa ya gaji sai sarki ya sa aka kama shi mai gari ya ba da umarni aka yanka shi daga nan kowa ya huta da ta'adin da yake yi a gonar sarki ƙurungus kan kusu yara yara da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi A madadin cibiyar Dr. Bakar Usman wacce ta wallafa wannan littafi ne Aminu Jibiral Gwadabe ke cewa saduwan alkhairi.